اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفر الكفار نباته كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور Jueni ya kwamba maisha ya dunia ni mchezo na pumbao na pambo na kujifaharisha baina yenu na kushindana kwa wingi wa mali na watoto. Mfano wake ni kama mvua ambayo huwafurahisha wakulima mimea yake kisha hunyauka ukayaona yamepiga manjano kisha yakawa mabua. Na akhira kuna adhabu kali na maghfira kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi. Na maisha ya dunia si chochote ila ni starehe ya udanganyifu. Sabiqun الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Wallahu dhul Kimbilieni msamaha wa Mola wenu mlezi na pepo ambayo upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi iliyowekewa waliomwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake. Hiyo ndiyo fadhila Mwenyezi Mungu humpa mtakaye na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kuu. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير Hautokei msiba katika ardhi wala katika nafsi zenu ila umekwisha andikwa katika kitabu kabla hatujaumba. Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu يحب كل مختال فخور Ili msihuzunike kwa kilichokupoteni wala msijitape kwa alichokupeni. Na Mwenyezi Mungu hampendi kila anayejivuna akajifaharisha. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ambao wanafanya ubakhili na wanaamrisha watu wafanye ubakhili na anayegeuka basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha msifiwa. Laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز Kwa hakika tuliwatuma mitume wetu kwa dalili waziwazi wazi, na tukateremsha kitabu pamoja nao na mizani ili watu wasimamie waadilifu. Na tumeteremsha chuma chenye nguvu nyingi na manufaa kwa watu. Na ili Mwenyezi Mungu amjue anayemnusuru yeye na mitume wake kwa ghaibu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye kushinda. Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Enyi mliodanganyika na dunia, jueni kuwa uhai wa dunia ni mchezo usioleta faida, na pumbao la kumshughulisha mtu na yanayomfaa, na pambo lisilomleta utukufu wa maana, na kujitapa baina yenu kwa nasaba zenye kuondoka, na mafupa na yaoza, na kushindana kwa wingi wa mali na watoto. Mfano wa hayo ni kama mfano wa mvua inayowafurahisha wakulima kwa mimea yake. Kisha ikishapevuka na kuiva, utaiona imegeuka manjano kwa kunyauka kwa ukame. Kisha mara yanakuwa mabua makavu yanakatika katika. Hakibaki chochote chenye manufaa na akhira ipo adhabu kali kwa mwenye kuikhiyari dunia na keshika kwa isiyokuwa haki yake na pia yapo maghfira ya Mwenyezi Mungu kwa mwenye kukhiyari akhira yake kuliko dunia yake na uhai wa dunia si chochote ila starehe ya udanganyifu isiyo ya kweli kwa mwenye tumaini nayo na asifanye kuwa ni njia tu ya kutengenezea akhira. nendeni upesi upesi kushindania kupata maghfira kwa Mola wenu mlezi na kuendea pepo iliyoenea kote kote, upana wake kama upana wa mbingu na ardhi, walioandaliwa wenye kumsadiki Mwenyezi Mungu na mitume wake. Malipo hayo makubwa ni fadhila Mwenyezi Mungu humpa mtakaye katika waja wake. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye fadhila iliyotukuka hata akili haziwezi kuielezea. Haukuteremka msiba wowote duniani ikiwa ni ukame au upungufu wa mazao au mengineyo, wala katika nafsi zenu, ikiwa kwa maradhi au fakiri au mauti au mengineyo, ila huwa yamekwisha andikwa katika lauhul mahfuz ubao uliohifadhiwa, na yamethibiti katika ujuzi wake Mwenyezi Mungu kabla ya kutokeza duniani au katika nafsi zenu. Hakika kuthibitishwa misiba na kujua ni mambo mepesi kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa ujuzi wake umenea kila kitu. Tumekujuvieni hayo ili msihuzunike kwa mnayokuwa hamiyapati kwa huzuni ya kupita kiasi hata ikakutieni uchungu. Wala msifurahie kwa furaha ya kujitapa kwa anachokupeni. Na Mwenyezi Mungu hampendi kila anayejivuna na akajifakhiri juu ya watu kwa alichonacho nacho. Wale wanaofanya choyo na mali yao wasitoe katika sabili la njia ya Mwenyezi Mungu na wanawaamrisha watu wafanye ubakhili ati kwa kuwa ndio wanaofanya hisani na mwenye kuacha kumtii Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu mwenyewe hamhitaji huyo na ni mwenye kustahiki kuhimidiwa na kusifiwa. Hakika tumewatuma mitume wetu tuliowachagua kwa miujiza ya kukata na tukateremsha pamoja nao kitabu chenye kukusanya hukumu na sharia za dini na mizani ya kuhakikisha insafu katika kuamiliana ili watu wapate kuamiliana baina yao kwa uadilifu na tumekiumba chuma ambacho kina mateso makali katika vita na manufaa kwa watu katika amani wanakitumia katika ufundi ili kiwanufaishe katika maslaha yao na maisha yao na ili Mwenyezi Mungu amjue anaisaidia dini yake na anayewasaidia mitume wake kwa ghaibu bila ya kuwaona. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenyewe mweza, hamhitaji mtu kumsaidia. Chuma ni moja katika ni saba walizokuwa wanazijua watu wa kale. Nazo ni dhahabu, fedha, zaibaki, shaba, risasi, chuma na tini na chuma ni madeni iliyoenea zaidi kuliko zote na katika asili yake hupatikana ya kushikana na mada nyingine kama kuwa na oxide, sulfide, carbonate, silicate na pia hupatikana kidogo chuma safi peke yake katika nyota za mkia. Aya hii inaashiria kwamba chuma kina nguvu nyingi na manufaa kwa watu na hapana kinachoonyesha hayo kuliko kuwa chuma na namna zake mbalimbali zinazokutalifiana katika kustahamili moto na kuvutwa na kuingia kutu na kuchakaa na kukubali kwake kutiwa smaku na mengineyo. Na kwa hivyo ndiyo ikawa ndiyo madeni inayofaa zaidi kuliko zote kwa kufanyia silaha za vita na vyombo vyake na kikawa ndiyo msingi wa uhunzi wote wa sanaa nzito na hafifu na kimekuwa ndiyo msingi wa maendeleo ya ustaarabu. Na chuma kina manufaa mengi katika vitu vyenye uhai, kwani kinaingia katika kufanyika chlorophyll, na hiyo ni mada muhimu ya kimsingi katika kazi ya mimea kutumia nguvu za jua katika kujenga protoplasma iliyo hai na kwa hivyo hatimaye huingia katika mwili wa binadamu na wanyama. Chuma pia kinaingia katika ujenzi wa nuclear protein chromatin katika halaya hai yani living cells kama inavyokutikana katika sawaili yani liquids za mwili pamoja na vitu vinginevyo. Nacho chuma ni moja katika vitu vinavyofanya hemoglobin, mada muhimu katika damu nyekundu na inafanya kazi yake katika kuungua ndani ya mwili katika kuweza kutumia chakula katika uhai. Chuma kinapatikana pia katika ini na wengu na mafigo na viungo na ubongo wa mafupani. Mwili unahitaji chuma kwa kiasi maalum kwa mambo kadhaa wa kadhaa na kikipunguka mwili hupata maradhi namna mbalimbali. Na muhimu katika hayo ni hayo yanayoambiwa upungufu wa damu, anemia.